أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين جي يولي tuliyemwahidi مواهيدي nzuri, نزوري تنانايا akayapata ni kama tuliyemstarehesha kwa starehe za maisha duniani na kisha siku ya kiyama akawa miongoni mwa wanaohudhurishwa wa yawma yunadihim fayaqulu ayna shurakai alladhina kuntum tazumun na siku watakapowaita na akasema wako wapi mliokuwa mkidai kuwa ni washirika wangu qala alladhina haqqa alaihimul qawlu rabbana rabbana haula الذين aghwayna haula الذين aghwayna aghwaynahum kama غوينا تبرأنا إليك تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون Watasema wale iliyothibiti juu yao kauli, Mola wetu mlezi, hawa ndio tuliowapoteza. Tuliwapoteza kama tulivyopotea sisi. Tunajitenga nao mbele yako, hawakuwa wakituabudu sisi waqila ad'u shurakaakum fad'awhum falam yastajibu lahum ورأوا العذاب لو أنهم kanu yahtadun. na itasemwa waiteni hao miungu wakishirikina wenu. Basi watawaita, lakini hawatawaitikia na wataiona adhabu. Laiti wangelikuwa wameongoka. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين Na siku atapowaita na akasema, mliwajibu nini mitume fa'amiyat alayhimul anba'u yawma id fa'amiyat alayhimul anba'u yawma id fahum la yatasaalun basi zitawapotea habari siku hiyo nao hawataulizana fa amma man taba wa amana wa amila salihan fa asa an yakuna min almuflihin ama mwenye kutubu na akaamini na akatenda mema huyo atakuwa miongoni mwa wenye kufanikiwa. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله سبحان الله وتعالى عما يشركون Na mula wako mlezi huumba na huteua atakavyo. Viumbe hawana khiari. Mwenyezi Mungu ametukuka na ametakasika na hao wanaowashirikisha naye. Wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun. na mula wako mlezi anayajua yaliyoficha vifua vyao na wanayoyatangaza. Wa huwa Allahu la ilaha illa hu Lahu alhamdu fil ula wal akhirah alhukmu wa ilayhi turja'un. Naye ni Mwenyezi Mungu ambaye hapana Mungu isipokuwa yeye. Sifa zote njema ni zake yeye, mwanzo na mwisho. Na hukumu ni yake yeye, na kwake yeye mtarejeshwa. Qul ara'aytum in ja'ala Allahu 'alaykum al-layla sarmada sarmadan ila yawm al-qiyamah من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون Sema, mwaonaje Mwenyezi Mungu angeliufanya usiku umekukalieni moja kwa moja mpaka siku ya kiyama? Mungu gani asiyekuwa Mwenyezi Mungu atakayekuleteni mwangaza? basi je hamsikii qul araaitum in ja'ala Allahu alaykum an-nahara sarmada sarmadan ila yawm al-qiyamah من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون Sema, maonaje Mwenyezi Mungu angaliufanya mchana umekukalieni moja kwa moja mpaka siku ya kiyama. Mungu gani asiyekuwa Mwenyezi Mungu atekuleteni usiku mkapumzika humo? Basi je, hamoni? Wa min rahmatihi ja'ala lakum al-layla wan-nahara litaskunu fihi ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون Na ni katika rehema zake amekufanyieni usiku na mchana mpate kupumzika humo na mtafute fadhila zake na ili mpate kushukuru. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم kuntum taz'umun na siku watakapo waita na akasema wako wapi hao mliokuwa mkidai kuwa ni washirika wangu wanazana min kulli ummatin shahida Fakulna hatu burhanakum Faalimu anna الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون Na tutatoa shahidi katika kila umma na tutasema, leteni hoja zenu. Hapo watajua kwamba hakika kweli ni ya Mwenyezi Mungu na yatawapotea yale waliokuwa wakiazua. الله أكبر الله أكبر la Hawi sawa mwenye kuamini na katenda mema na kastahikia ahadi ya Mwenyezi Mungu na ahadi ya malipo mema na pepo na akayapata kama alivyomwahidi Mwenyezi Mungu kulingana huyu na yule aliyekanusha na akatenda vitendo viovu na akamzuga maisha ya dunia na mapambo yake na kisha siku ya kiyama katika waliohudhurishwa kwa ajili ya hisabu na akawa katika kwenye kuhiliki kwa adhabu. Ewe mtume, kumbuka siku wataposimama hawa mbele ya Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kuhesabiwa. Na subhanahu wakawaita kwa patarisha Wako wapi hao miungu mliodai kuwa ni washirika wangu wapati kukuteteni na kukuombeni? Watasema uongozi wa makafiri katika waliostahiki ghadhabu ya Mwenyezi Mungu na vitisho vyake. Ewe Mola wetu mlezi, hawa waita kwenye shirki na tukawapambia upotovu tuliowapoteza. Kwa sababu wao walihiyari ukafiri na wakaupokea kama sisi tulivyoukhiyari na tukaupokea. Leo sisi tunajitenga nao kwako na ukafiri wala ukhiyari duniani. Hawakuwa wao wakituabudu sisi bali wakiabudu pumbao zao na wakitii matamanio yao. Na Mwenyezi Mungu kuwaamrisha makafiri ni kwa kuwatahayarisha tu kwa vile kuwataka wawaite wale miungu ya ushirikina waokoe na adhabu yake kama walivyodai. Wakaitikia kwa unyonge na wakawaita kwa kuwa hawana hila wasipate jawabu yoyote Wakaiona adhabu walioahidiwa iko mbele yao na wakatamani la kuwa katika dunia yao wangelikuwa waumini waliongoka jinsi adhabu iliwafikia. Na ewe mtume taja vile vile siku washirikina watapoitwa na Mwenyezi Mungu kwa kutahayarishwa na wakaambiwa mliwajibu nini mitume wangu niliowatuma kwenu wakuiteni kwenye imani nao wakafikisha ujumbe Habari hizo zikawapita, hawazitambui kama kwamba ni vipofu. Ikawa hapana amuulizaye mwenziwe, kwani wote walikuwa sawasawa wameshindwa kujibu. Hii ndiyo hali ya shirikina Ama mwenye kutubu kutokana na shiriki yake na akaamini imani ya kweli na akatenda mema, basi huyo hutaraji kuwa kwa Mwenyezi Mungu miongoni mwa waliofuzu kuipata radhi ya Mwenyezi Mungu na neema ya kudumu yenye kuendelea milele. Na mola wako mlezi anaumba atakalo kwa uwezo wake na anamfitari mtakaye kwa hikma yake kumpa ujumbe na utifu kwa kujua kwake mwenyewe kufaa kwao. Wala hawawezi viumbe na wala si haki kumchagulia Mwenyezi Mungu litakalo katika dini potovu na miungu ya uongo. Mtukufu ametakasika shani yake na washirika. Ewe mtume, mola wako mlezi anajua barabara iliyomo katika vifua vya washirikina ya uadui wao juu yako na wanayotangaza kwa ndimi zao ya kukushutumu na kukupinga kwa ulivyoteuliwa kupa utume. Na mola wako mlezi, ewe mtume, ndiye Mwenyezi Mungu wa haki, ndiye pekee mwenye ungu, mwenye kustahiki pekee yake kuhimidiwa na waja wake katika dunia kwa neema zake na uongofu wake na katika akhera kwa uadilifu wake na kulipa kwake. Na yeye peke yake ndiye mwenye hukumu na kuamua baina ya waja wake na kwake yeye ndiyo marejeo ya kuendea. Ewe mtume, sema enyi watu, niambieni Mwenyezi Mungu akikufanyieni usiku uendele mfululizo bila ya mchana mpaka siku ya kiyama. Je, mna yeyote asiyekuwa Mwenyezi Mungu kukuleteni mchana wenye mwangaza mkaweza kushughulikia maisha yenu na kuendesha mambo yenu ya dunia. Hamna hayo nyinyi. Basi kwa nini hamsikii kwa sikio la kuwazana kuzingatia? Ewe mtume waambie watu, Mwenyezi Mungu akikujalieni mchana mfululizo bila usiku mpaka siku ya kiyama. Yupo asiyekuwa Mwenyezi Mungu kukuleteni usiku mkapata kupumzika na kazi za mchana. Hamna hayo nyinyi. Basi kwa nini hamzioni ishara za Mwenyezi Mungu mkaamini na mkaongoka? Na miongoni mwa rehema za Mwenyezi Mungu kwa viumbe vyake ni kuwa akawaombia usiku na mchana inayofuatana ili wapate kupumzika usiku na washughulikie kutafuta riziki zao na manufaa yao mengine wakati wa mchana na watambue fadhila za Mwenyezi Mungu juu yao wapate kumshukuru. Sema, mwaonaje? Mwenyezi Mungu angeufanya usiku umekukadieni moja kwa moja. Mungu gani? Asiyekuwa Mwenyezi Mungu atakayeleteni mwangaza. Basi je, hamsiki? Sema, mwaonaje Mwenyezi Mungu angeufanya mchana umekukalieni moja kwa moja mpaka siku ya kiyama? Mungu gani asiyekuwa Mwenyezi Mungu atakayeleteni usiku mkapumzika humo? Basi je, hamoni na ni katika rehema zake amekufanyieni usiku na mchana mpate kupumzika humo na mtafute fadhila zake na ili mpate kushukuru. Hapana shaka kuwa kuumbwa kwa dunia kwa namna yake ilivyo sasa na ilivyowekwa kwa mnasaba wa jua na kuzunguka kwake wenyewe kwa wenyewe kila siku na kulizunguka jua kila mwaka. Hapana shaka kwamba haya yanaonyesha dhahiri uwezo wa Mwenyezi Mungu na upweke wake. Na aya tukufu inawazindua watu watambue ukweli ambao yapasa wauelewe. na ni kwamba yeye mtukufu la ukuwa aliumba dunia iwe na usiku wa milele au iwe na mchana wa milele. Basi hapa napo Mungu mwingine anayeweza kuwaneemesha watu kwa mchana na usiku wa kufuatana kama hivi. Na hivyo ni kuwalau kuwa dunia inazunguka juu ya msumari kati wake na pia kulizunguka jua kwa kiwango kimoja kiasi ya siku 365 takriban yangalitokea mabadiliko makubwa mno. Miongoni mwao ni kudumu giza katika nusu ya dunia na kudumu mwangaza katika nusu ya pili takriban. Na kwa hivi joto lingelipanda katika nusu yenye mwangaza kwa kiasi kisichoweza kuchukulika. Na nusu yenye giza ingeganda kwa barafu. Na pande zote mbili zisingeweza kuchukua kitu chochote chenye uhai. Ama huu mpango ulivyo sasa unapelekea kupishana usiku na mchana. Na kwa hivyo kunapatikana mapumziko na utulivu wakati wa usiku na kushughulika wakati wa mchana. Na hali ya hewa inasilihi uhai wa binadamu na wanyama na mimea. Na haya ni katika fadhila za Mwenyezi Mungu juu ya waja wake ambao zinapelekea tukubali uwezo wake na tudumu kumshukuru. Na pia ewe mtume kumbuka siku watapoitwa washirikina na Mwenyezi Mungu mtukufu kwa wito wa kutahayarisha wakaambiwa wako wapi washirika ambao mkidai kuwa ni miungu kukunusuruni au waombezi kukuombeni na siku ya kiyama tutatoa kutoka kila umma shahidi naye ndiye nabii wao wa kutoa ushahidi dhidi yao kwa yaliyokuwa wakiyafanya duniani hapo sisi tutawaambia wakhalifu miongoni mwao nini hoja yenu kwa mliokuwa mkiyatenda ya ushirikina na maasi watashindwa kujibu na watajua hapo kuwa haki yote iko kwa Mwenyezi Mungu tangu mwanzo mpaka mwisho na yatapotea kama vinavyopotea vitu vinavyopotea yote waliokuwa wakimzulia Mwenyezi Mungu